Bueno, zoritxarrez edo zorionez, e, arazoak pasatzen dira. Eta sarritan denbora sendatzen ditu gauz guztiak. Akatsak beti egingo ditu, seguro. Baina zaigu beste gozari gelditzen, aurrera egin eta segi. Aldegun neurria sendatuko dugu akatsori baina guk ezin dugu gelditu. Bidasoa ezin da geldirik egon, seitu behar du, eta gainera garai oso importantean gaude. Eta etorkizuna, entidaden etorkizuna, ez da gelditzen ez Iñaki Maldin, Jose Angel Sodupe, Jose Angel González edo Fernando Bolean. Ez aurrera seitzen du, herri bat daukagu atzetik, eta historia bat. Eta hori ezin da gelditu. Personak pasatuko gara, baina entitatea hor dago eta seituko du gainera. Eta gure lana horretarako da alden neurrian etorkizun politena izatea bidasoa.